bikuru bya gisirikare aho yiciwe arasiwe mu muryango wiwe bagasaba ko amatohoza yo kwihuta muri ano makuru kandi turabwira umuntu yishwe ku munsi wa kabiri akubiswe n'abapolisi muri quartier ruziba ni muri muri ya Kanyosha bamwagiriza ko atunze ibigwanisho imbobe bene uwo muntu bahakana uwo mu gucegwa kwerekana amakosa yakozwe mu yakozwe na leta mu gukoresha amafaranga ngo ku mwaka ku mwaka bituma leta itikosora mu mwaka ukurikira ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana wa Parseme inyuma yaho sentare yubahiriza amatungo ya leta yerekaniye uh, ko leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2014 uno musi kandi imyaka indwi irarangiye Ernest Manirumve yari cegera curongoye Oriko Magandaguwe muri Oriko bakavuga ko batazote batazoreka gukurikirana uh, iyo dosiye mu butungane nayo mu ntara ya Karusi uh, muri komine ya Buhiga havugwa abakuru imitumba bihagiye amatongo ya leta mu kanya nido nido ikura kure darius akaba yahambwe muri eta majoro ariho naho yiciwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ntwarante mu muryango wiwe basaba leta n'igisirikare kunyarutsa amatohoza ku mvo z'urupfu rwiwe nayo mu bagendanye n'uwo muhisi bakavuga ko urupfu rwa liyete na Colonel Darius Kurakure rutoca imvutu abo bari kumwe ku kazi akaba yarasiu ya, ya akaba yashinguwe hafi ya Lieutenant General Filmes Nzoyiheba yahoze ari umushikiranganje w'ukwivuna bansi akaba nawe yitabye imana mu myaka 98 n'inkuru ya Mireye Kanyange mu bigo bya eta majoro y'igisirikare cy'u Burundi ari naho yiciwe Lieutenant Colonel Darius Kurakure yafubwe hafi y'uwahoze arongoye ubushikiranganje bwo kwivuna abansi na General Firmes Nzoyiheba yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icyenda n'umunani aho abo basirikare babiri baruhukiye hakaba hacamo uruzitiro rw'amabuye mu bo bagendanye mu rwego rw'igisirikare bati urupfu rwa Lieutenant Colonel Darius Kurakure ntirwoca intega n'abandi basirikare ngo ahubwo gobaha inguvu urupfu rero rw'uyu muvukanyi umugendanyi wacu twari dusangiye n'akazi ntigoca intege abantu na cyane cyane abo bari basangiye akazi ahubwo ngo batuma kurushirizaho ingufu zo gutuza ubwo bubisha maze iki gihugu n'abanyagihugu yagwaniye imyaka myinshi ngo azonezerwe iyo yibereye abona kiri mu mahoro n'umutekano bikwiye hamwe umwe wese yokwishyira akizana atagacinyizo atavangura atanakarenganyo karimwo nayo mu muryango w'uyo yahoze arongoye ikambi yitwa Dokomba yo kumuzinda basaba leta y'u Burundi n'igisirikare gutebutsa amatohoza ngo hamenyekane uwabahekuye Major Niyonzima Pierre twashaka tubonereho n'akaryo ko gusaba leta y'u Burundi witangiye gushikaho usesa n'amaraso yawe hamwe n'igisirikare wakoreye imyaka itari mike uhagararira iteka n'itekane ry'abenegihugu haba mu burundi cyangwa mu makungu ko batokwemera ko aha wavuye uhakuwe n'abadashaka amahoro mu gihugu ko batokwemera ko hasigara umugayo twashaka kandi gusaba leta y'u Burundi n'igisirikare bose babifatikanyijemo n'abarundi bafitiye ububasha ko bokora ibishoboka byose ngo amatohoza y'urupfu rwawe ahere n'ingoga kandi atangarizwe abarundi n'amakungu Liyotona Colonel Darius Kurakure akaba ari umwe mu ntwazangabo z'igisirikare cy'u Burundi bishwe barashwe urakenuye mireye kanyange hari umuntu azwi ku izina rya ndahabonye jisite benshi bazi ku izina rya majandi yaba muri karitsiye ya ruziba ni muri kanyosha yishwe ku munsi wa kabiri w'iyindwi iheze abanyiwe bakemeza ko yitabye imana ahitanywe n'amaheri yakubiswe n'abapolisi ngo azira ko yakubise umwana w'umubanyi ariko mu gipolisi we bakavuga ko yagirizwa gutunga ibigwanisha atayifitiye uruhusa uruhusha n'inkuru ya francine ndiyo kubwayo dushaka ubutungane ko bwokora bukadufasha kuko natwe dusigaye dusigaranye ubwoba hakizimana Justine ni mushiki w'uyo yapfuye ku munsi wa kabiri ndabona imana Justin yarazwe cyane ku itazirano rya majandi yari umugabo yubatse afise n'abana bane akaba yaba muri karitsiye kizingwe bihara muri zone ya ruziba intandaro y'urupfu rwiwe ngo byavuye ku mwana w'umubanyi yakubise ku munsi wa mbere nk'uko bivugwa na mushikiwe musaza habaye ku munsi wa mbere aho yari aryamye mu nzu hamahaza abana bamugutera amabuye ku nzu niho yabyuka afatamo akana kamwe aragakubita havamo induru ngo yakapfunye ngo yagize gute rero bamutwara kwa muganga uwo mwana yarabuze amahera ariha abaratanga telefone telefone niho rero baguma baharira ngo joshanga urabe ngo tuzokwereka bukeye ku munsi wa kabiri majandi yagiye kumvikana na nyina w'umwana ingene bubandanya bamuvuza ariko ibintu birahinduka no haza abapolisi rero barugurura inzu babamwo buguruye niho umupolisi yafata ipawa arimbagura mu nzu arimba hama hejeje kuyimba bashonga barugara baragenda bakiri aho muhira niho batelefona wa mugore womenya wa muntu wamubonye ababwira ati ingo turi kumwe niho abapolisi baduga basanga uwo mugore yamaze gushikana jiste mu nzu rero niho batangwa kumukubita baramukubita baramukubita rwose bitaranye ubwoba abantu benshi mbere no guhunga barahunga na bene gukubitiga umwana baremeza ko Justin yakubiswe n'abapolisi babona ariko bagahakana ko atasano bifitaniye n’ibyari vyaraye bibaye byabaye ku munsi wa mbere bari baciye mu nzu yiwe barahabomora bahabona ibintu by'ibinogo mega bahazuye ibintu baca bakura igipanga baca baradubuka bashika bakimukubita imbati mu bitugu ngo canga huzana izo nkoho baca baramukubita baca baramanukana twene twakurikiye twasigaye muri kabaza ni ukuri nta kintu na kimwe twari bwafeje mbere twari kumwe mu mashirahamwe mu byo bintu twese twaguye mu yabize nta kintu na kimwe twe twari tuzi sindega ya charles n'uwo bita nyumba kumi we ngo siho yiriwe ariko atashe yabwiwe ko jisita ariwe majandi yakubiswe n'abapolisi bamwagiriza gutunga ibigwanisho je bambwiye yuko yakubiswe n'abapolisi mugabo sinokubara icyo buba bamukubitiye ntacunzi gusa naciye numva ngo bamwagiriza inkoho izo nk'aho mwari bwaze mubonana reka ntabyo nawe twamubonane no kuri yari ameze neza kabisa twahora tuyaga yari ngaho yari umubanyi jisita ariwe majandi yakubiswe kuva mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri aja gucikana inyuma y'umutaga yashikanwe ku ivuriro inkuru dukuraho mu ruziba zivuga ko urupfu rwiwe biboneka neza ko ari nk'igihano yahawe n'uwo muryango yakubitiye umwana ko rero babonye apfuye baca babihindukiriza kumwagiriza ubukozi bw'ikibi mu muryango wiwe basaba ko ubutungane bwo kwerekana yerekana aho kuri kuri ubutungane bukore buturabira ibyo bintu nimba yari inkozi y'ikibi amenyekane nimba atari yo bimenyekane urakeneye francine ndi ku bwayo ndakumenyeshe ko ngo umuryango wa ndahabonye imana jise batazira amajyandi ngo wo kwitura ubutungane ibyo bivugwa n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize nkuru nziza tukayibutsa ko ndahabonye imana jise yakubiswe n'abapolisi agahava akita imana ku munsi wa kabiri hari imisore ibiri yo ku mutumba wa nyamakaba nyamakarabo muri mugina ni muri eh, mu ntara ya Cibitoke imaze indwi zitatu ifungiwe mu gasho ka bugarama mu gihugu cy'u Rwanda niyo nkuru Marakiya na Hacimana Evariste bakaba bafatiwe aho bari bagiye kurema isoko baciye ku ruzi ruhwa rugabura Burundi n'u Rwanda imiryango y'iyo misore igasaba ajeje intwaro kuvugana nabo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo babarekurire abana babo mustanteri wa komine we akamenyesha ko yatanguye kuvugana nabo mu Rwanda kubijanye n'ifungurwa ry'iyo misore isa isanganiro inama isumba ingimba tubandanye n'amakuru avugwa mu kirundi mu gihe imyaka indwi irumanye neza wari cegera c'uwurongo ishirahamwe oricome Ernest Manirumva agandaguwe uwurongoye iryo shirahamwe avuga ko batazohirahira ngo bacike ivutu canke ngo bategwe ubwoba n'abandanya babatera ubwoba ivyo bivugwa na Gabriel Rufiri aho yemeza ko batazotezura na gatoyi gukurikirana iyo dosiye bakizera ko ubutungane hari umunsi umwe buzokora akurikirane Gabriel Rufyira arongoye Oricom haheze imyaka indwi kuno munsi umuhisi Ernest Manirumva agandaguwe eh, bunyamaswa kuko byaragaragaye neza amadosiye yiwe eh, basanze yatwawe aho yarari mbere murabizi neza ko iyo dosiye yakurikiranywe n'amakungu umuntu wese aragerageza mugabo byose bica bipfira mu butungane ubutungane bw'uburundi twama tuvuga yuko bwibereye mu kwaha kwa leta biragaragara isi yose irabibona abantu bose barabibona ko mu by'ukuri ubutungane bwacu bucumbagira abagerageje kuyikurikirana aribo baciye baronderwa bagahigwa buhongo mugabo nk'uko jiwe nkunda kubivuga eh, burya utagira icyo ushobora gupfira ni ukuvuga yuko utazi n'igituma uriho mugabo abo bantu birirwa barikorera amaraso y'abantu birirwa bariremeka amaraso y'inzirakarengane abo burya nibo bazomererwa nabi nk'uko twabivuze umunsi tumufuba ah, Ernest Manirumva kugeza ubu kuri iyo dosiye ya Ernest Manirumva umuntu yitege kwiki muri iyo myaka indwi iheze agandaguwe biragoye kuvuga icyo twokwitega uno munsi kuko iyo dosiye nk'uko tubivuze uno munsi ni ishyirahamwe eh, orikome ryonyine n'umuryango basigaye muri yo na sentare yubahirizwa amatungo ya leta ngo bituma leta itikosora mu mwaka ukurikira amafaranga y'igihugu akabandanya akoreshwa hatisunzwe amategeko ibyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana rongoye ishiramwe PASEM gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo aho ni nyuma yaho sentare yubahirizwa yubahiriza amatungo ya leta ishikirije icegeranyo c'ingene leta yakoresha yakoresheje amafaranga y'umwaka wa 2014 kurikirana Faustin Ndikumana akaba yari kuri mikro ya Pacifique cyubahiro eh, ni raporo isohoka mu nyuma ari ukuza kuraba neza ingene vy'amahera yakoreshejwe ingene biba yarakoreshejwe mu bisata byose yuko uko byateguwe vyari vyateguwe dukurikije rya tegeko rigena amafaranga leta ikoresha kuraba yuko ariko byagenze bagaheza bakaraba ibitagenze neza abihenza barengeje abakoresheje uburyo butari bubagenewe ibintu nk'ivyo rero yama mu bisanzwe isohoka mu kwezi k'umunani k'umwaka ukurikira nk'ubu yo mu bihumbi na cumi na kane iba yasohotse mu kwezi k'umunani ko mu bihumbi na cumi na gatanu nuvuga rero ko yacerewe e, ntibaza kuko gucerwa kujanye n'izi ngorane igihugu kirimo mbere tubona vuga n'ivyo gusa hari icyo bita amaraporo tirimisiyeri degizegisiyo bijeteri iyo yaza aravuga nyine ibintu biri biragenda ku mezi atatu atatu yahora asohoka mu myaka iheze raporo ntagisohoka ntayo tukibona hari icyo bita za tofu ni ukuvuga amataburo duso taraso finansiyere dore zaza zarasohoka ku kwezi ku kwezi ntazo tukibona ivyo rero bica bijana nicyo bita transparency budgetaire nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitabanje gukosora kitabanje kwiha ingufu zikwiye mu bijyanye no gutunganya amafaranga leta ikoresha bariko baravuga ati ingene iby'iterambere ry'igihugu iterambere ry'igihugu ribanza guhera ku ngene amafaranga ya leta akoreshwa n'izo mfashanyo mwumva zihora ziza tunaretse yuko hari ibisabwa mu bijanye n'agateha kazi na muntu na politiki kugira zitangwe hari n'ibisabwa baravye honyene ingene amafaranga ya leta akoreshwa mbere turabyo no mu vy'ubuhinga turavye n'ico bita kapasite iyo rero iyo kapasite idakwiye uba umuronka amahera make isanganiro tukubitire hagati mu gihugu abakuru b'imitumba imwe imwe barihagiye amatongo ya leta mu ntara ya Karusi na cane cane muri komine ya Buhiga ibyo biremezwa n'abajeje intwaro muri iyo ntara bagasaba ko ahabonetse abagize abagiriwe n'iyo ngendo yo kwihagira ibyo bategereza gukingira ko hano hakurikijwe amategeko ikarusi Blaise Pascal Kararumi abakuru b'imitumba ya rutunganikwa gitanga na nkoronko barihagiye amatongo ya leta y'amahegitari ari hagati y'abirindwi gushika kuri atanu ku mitumba barongoye abakuru b'imitumba ya rutunganikwa n'uwo mu gitanga bo baciye banateramo ibiti nabo bakavuga ko ibyo bitari vyabo mu nama y'umutekano yo muri iyi ndwi musitantera wa komine buhiga yamenyesheje ko amaze guhagarika mu mabanga abo bakuru b'imitumba ngo kuko nibwo burenganzira afise ati uwo w'irutunganikwa we yagirizwa no kugurisha ibiti bw'igitara cya leta kuri uwo mutumba yari arongoye musitanteri ntakarutimana efuraziya amenyesha ko komine yamaze gutera ibiti aho imaze kugaruza ahirutonganirwa no mu gitanga agashimira abanyagihugu bashikirije izo nkuru abarongoye komine ngo ahubwo n'abandi boheza bakaza barashengeza abo bose bakekwa muri ubwo bukozi bw'ikibi abarongoye intara batindongozi yagiriwe n'iryo bara yohanwa atankunzi bagasaba ko abanyagihugu boshengeza bene izo ndongozi zisahura ibyo byo zari zijejwe gukingira ngo kandi abo bantu bazoheza bashengezwe imbere y'ubutungane ariko hari bamwe mu bari bajejwe gushikiriza iyo mfashanyo abo bantu aho nikora nabo bahungutse ngo batabyifashemo neza n'inkuru ya Jean Pierre Misago ibiro mirongo ine na bitanu by'ibiharagi ibiro mirongo itatu by'ibigori amaritirane y'amavuta y'amakoton n'inusu y'ikiro cy'umunyu niyo mfashanyo yahawe abahungutse na bantu nikora bo mu bigwati bya mutambara ya mbere iya kabiri na site gahore ikigwati cya mutambara ya kabiri abivuga hariho umumama yitwa bugoma joha kiriya gihe eh, havugwa ibintu by'ibihuha yagize ubwoba hanyuma arabwira abana ngo bahunge wewe aragenda ariko umwana wiwe w'umunyeshuri aravuga ati jebye kuri simba ngaha mu burundi afise umwana w'umuhungu yitwa sarumu eh, yobandanya ina baradufasha nubwo tutazi ibiringo ukuntu bimeze ariko mu bisanzwe twarabonye nabi inyifato y'abakozi bishyirahamwe croix rouge ari nabo eh, bari bahagarikiye ibyo bikorwa mbere tukanasaba ko pamu yopfuma iha isoko abandi bantu cyangwa iyo nyine igashika n'abakozi bayo turondeye uwo mukozi wa croix rouge telefone yiwe yarizimije uwuserukira croix rouge ibururi we yatubwiye ko ibyo ataco bivuga ko kiretse umuvugizi wa croix rouge atanazi masumbuko arongo ishyirahamwe ry'abahungutse mu burundi avuga ko iyo mfashanyo yaje ihageze akizera ko n'abajejwe kwiga ibibazo nk'icy'amatongo amazi meza n'amazu ariko arabomagurika bazofatira kuri ako Karoro keza ka pamu barabe ingene bakura mu nzira ivyo bibazo asaba pamu ko yo kuyumvira no ku bandi bahungutse nabo nyene bamerewe nabi Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro turakeneye jean Pierre misaga akaba ari no kuri iyo nkuru yawe turangirije ko amakuru mu kirundi ariko abadufatiye hagati tubibutse ko kuri uno wa gatandatu ariho hashinguwe uwahoze arongoye ikambi ya gisirikare ya muzinda ndetse na koroneri darius kurakora akaba yashinguwe mu biro bikuru bya gisirikare aho yishiwe arasiwe n'umuntu atashoboye kumenyekana mu muryango we mukamwumvise gusaba ko amatohoza yo kwihuta mwabyumvise kandi ngo gucererwa mu kwerekana amakosa yakozwe na leta mu gukora gukoresha amafaranga yategerezwa gukoresha